Եթերում բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում նվարդ Ալեքսանյանը։ Գրքի շնորհանդեսը հեղինակի համար տոն է, հիշարժան իրադարձություն, որն իր բարի ավանդույթով ընթերցողների ներկայությամբ ստեղծում է ջեր մտնոլորտ։ Ուրախությունն այդ կրկնակի է, եթե ընթերցողի հետ հանդիպատեղին գրողի տունն է։ Նման խորհուրդն ուներ օրերը Ստեփանակերտի Արմենիա հյուրանոցի նիստերի դահլիճում կազմակերպված Լևոնադյանի անձրևից հետո եւ Նելի Ավակովայի Ղարաբաղ ցավ եւ հիշողություն գրքերի շնորհանդեսը։ Հեղինակները մեր հայրենակիցներն են, նախկին Բաքվա բնակներ, ովքեր հրաշքով փրկվելով անցյալ դարավերջին այդ քաղաքում իրականացված հայերի ցեղասպանությունից հանգրվանել են օտարափերում Սակայն հայրենի եզերքը մնացել է իրենց ստեղծագործության ակունքն ու անսպար ներշնչանքը, ավելին՝ բյուրապատկվել է դրա հանդեպ ունեցած ворթիական սերը իբրև ապրեցնող հոգևոր հանգրվան։ Արցախցի ընթերցողը ծանոթ է Լևոն Ադյան արձակագրին։ 3 տասնյակ գրքերի հեղինակը անցել է ստեղծագործական արգասաբեր ուղի։ Նելի Ավակովան ստեղծագործում է դպրոցական տարիներից եւ այսօր բանաստեղծական 4 ժողովածուների հեղինակ է։ Լևոն Հադյանը ծնվել է Մարտակերտի շրջանի Չլդրան գյուղում։ Մի քանի տասնամյակ ապրել եւ աշխատել է Բաքվում։ Եղել է Գրական Ադրբեջան հանդեսի արձակի բաժնի վարիչ, գլխավոր խմբագրի պաշտոնակատար։ Նրա բերած գրականությունը հայրենի տան բնակավայրի իր հարազատ եզերքի պատմության գեղարվեստական ընթերցումն է։ Տոհմական չիղուղանչների արձագանքը ժամանակների հոլովույթում Լևոն Հադյանի ստեղծագործության գեղարվեստական արժանիքը պայմանավորված է հայրենի հայրենի եզերքի գեղեցկության հեղինակին տեսանելի պատկերով, դրա եզակիության իր ընկալմամբ, հմայքից ապրած իր հիացմամբ։ Ոստի զարմանալի չէ, որ Լևոն Ադյանի տողը մնացել է իր ծիրում, տարիների ընթացքում նոր արտահայտչամիջոցներով հորիզոն ընդլայնելով եւ տոհմականչը նոր ելևեճներով երևացնելով։ Անձրևից հետո ժողովածուն թեև իր մեջ նախորդ գրքերից գործեր ունի, այնուհանդերձ նորերի հետ նրանք գեղեցիկ համամասնություն են կազմում, առավել ընդգծելով Լևոն Ադյանի ստեղծագործության գրավչությունը։ Հատկապես ուշագրավ են մանրականդակները, որոնք քնարական շնչով արարված արձակ բանաստեղծություններ են եւ յուրատեսակ բանալի ժամանակ առաջ լույս տեսած գրողի մի շարք գործերն ընկալելու համար։ Նոր ժամանակներում, այսինքն վերջին տարիներին են գրվել ու հանրագումարում են դաստասում հեղինակի հույզերը, մեկ անգամ եւս հաստ հաստատելով, որ գրողական հայացքը սնող գեղագիտական հենքը կենքի վայրիվերումներին հակառակ մնացել է նույնը։ Մանրականդակները իրենց նախորդած վիպակներից ու պատմվածքներից ասել է թե մի ամբողջ կյանք ապրելուց հետո են գրվել եւ գրողի ինքն իրեն վերադառնալու հետագիցն են երևացնում։ Ժամանակի անցել, փոթորկուն իրադարձություններով լի ու կյանքի դժվարին դասերն առածի քննախույս հայացքով է գրողն անցյալն ամփոփում, անցյալի անուշ պատկերներին, հայրենի տան աննման հուշերին, ցավոք ավելացել են նաև ավերի ու բռնության, տանը օջախի հարազատների կորստի անանց ցավը Բաքվում, Սումգայիթում, Ադրբեջանի հայաշատ այլ վայրերում ազերու կազմակերպած նախճիրին զոհ գնացած ընկերների հիշատակի արժև ունեցած մորմոկը, որի համար անցնող օրը մխիթարանք չունի։ Բանասիրական գիտությունների տեխնացու ԱՌՊՀ դոցենտ Սիլվա Մինասյանը շնորհանդեսին հնչած իր ելույթում նշեց, որ Լևոն Ադյանի անձրևից հետո գրքում ամփոփված գործերը գրավիչ են մի շարք առումներով։ Դպրոց ավարտելուց հետո Սունգայիտ Բաքու 30 տարի Բաքու եւ հետո արդեն օտար ելնա, բայց ոքին միշտ հայ ժողովրդի ճակատագիր սովորական, որ այստեղ նստածները բոլորը գոյական գիտեն մեր հայ մշակույթը, նրա անձնվեր աշխատողների կենսագրականները միշտ այդպես օտարապելու, բայց իրենց հոգեին, իրենց հայրենիքում։ Եվ ահա այդպիսի հերինակի ստեղծագործությունները բնական է շնչում են Արցախով ու կամա ակամա մեր ուշադրության համար նա կարողանում գրավել 2012 թվականի հրատարակվածը Սունգայիթյան ահասար սուրբ կնեք այն գրքի վերջը, ան այսօր ես չեմ կարողանում ընդերցել։ Որովհետև իմ սովորական ծանոթ տեղն է եւ ահա այդ ահազանգուտ պատմությունները գեղագիտականից դուրս ինչքան է իրապատում, որ դիմանան չես կարողանում։ Եվ իրոք ես այնպես չեմ ներչեմ ներծել, եւ չգիտեմ կարող եմ երբևէ թե էլ եմ մնա կմնամ, որտեղ անդադն Եվ ահա 13 թվականին էլ հաջորդ գեղարվեստ որելի նշաներ եւ վերջինը 15 թվականին որելի կակնակի հարվածը հետունակը ստացավ, ինձ թվաց այս տարի բոլը կտեսնեին, բայց երևի բախտը այս է, ճանապարհը այս է։ Ինձ թվում է մեր հարգարժան հեղինակի ամենահաջողված գիրքը սա է։ Ես կուզենայի այստեղ անդրադառնալ մեր օրյա մի գործին։ Այն է տղան, հայրը եւ Կարմիր Շապավյանի աղջիկը, որ բոլորի համար սա յուրահատուկ է։ Կատարյալ զորական ասեմ, թե մարդոսան ասեմ, նորավիպի նոր գրության ձև։ Մեր Ալոյա Ստեփանագերտի երեխաների որ կյանքն է, ու հանկարծ այդ տղային ինչպես զորականներ նայացնում է անգամ դրա համար հաճելի աղջկա դպրոցից վերադարձը, նրան դիտելը, հայական հոգեբանական պայքար ընկերների հետ նրանց ֆուտբոլ միշտ ղեկավարելը, բայց այնպիսի բառաձևերը օգտագործում, միշտ նստած, հայցանակ, միշտ ղեկավարում է նրանց, միշտ նրանց դատավորն է, անաչար է, բայց երբեմն եւ ահա երբեմից ծնվում է տղայական դժգոհությունները եւ նրա գլխավերևում մի բրոնզ բայց այն մեգախված եւ կողքետ մոտականնաց նույնիսկ հարևան է։ Հարևան տեղի տղաներն են գալիս, էլի կանում աշխատում։ Մի մեր մշուկիտ է փայլում նրա աչքերում, բայց րոպեներ անց արցունք է հոսում նրա աչքերից։ Ինչու Եվ ահա վերջի մի քանի տողերը այդ ինչի պարզաբանում որ գալը այն որ հայր հենակները հանում տալիս է եւ գիտեր որ այն 4 մետրը տղան կարող է շարժվել։ Բացարձակ նման է։ Բացարձակ մոտեցման ոճը, որ իրոք կարծում ես թե մի սովորական պատմություն կլինի, բայց Սումնայիթյան այդ ահազակուր ենքես տող գրածը նորածին է, որ թուրքերը մորը լուրեցին հինգերորդ հարգից ինք պատմեց, բայց հինգ անգամ երախատվել էր։ Ուսանք, ուսանք, 10 տարի առաջվա այդ հասարակության նկարագրությունն է։ Ուրեմն նոր կյանքից, յուղական նոր կյանքին չի անդրադառնում։ Մեր իմանալիս 50-ականներ ելնալից առաջն է։ Երաս, երաս։ Իսկ նոր կյանքը ահա սա է, իսկ գեղարվեստը գիտենք, որ եզակին է ընտրում դրնում տալիս եւ ահա իր մոտից սկսած է իրեն ծանոթը լսացել իմ անգլիք Ավակովայի Ղարաբաղ ցավ եւ հիշողություն ռուսերեն գիրքը խմբագրել է լրագրող Աշոտ Բեգլարյանը։ Վեպը գրվել է ցավով եւ հոգու ընդվզումով։ Սեփական ժողովրդի անմարտկային տարապանքների ականատեսն է հեղինակը եւ գիրքը հայրենասերի ու անհատի քաղաքացիական ընդվզումն է՝ ի պատասխան համաշխարային հանրության անտարբերության։ Գրքում տեղ գտած իրական դեպքերի խորթային Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանության, Լեռնային Ղարաբաղին պարտադրված պատերազմի ֆոնի վրա հեղինակը համամարտկային խնդիրներ է արծարծում։ Հոգու աղաղակով նկարագրելով գեհենում հայտնված իր հերոսների իրական մարդկանց հոգեվիճակը Նելի Ավակովան ընդգծում է նրանց անմարդկային իրավիճակներում մարդկային դեմքը պահելու ջանքը։ Գիրքը վավերագրության անհերքելի ուժով նաև կոչ է մարդկությանը անցյալից դասեր առնել, որ ապագայում բացառվեն նման ոչիրները լսենք կրքի խմբագիր Աշոտ Բեգլարյանին։ Շատ հաճելի խմբագրել այս գիրքը եւ ես կուզեի մեկ խոսք ասել, բացի գերագեստական աղմուկից կարևորեի այս գիրքը պատմական, ավելի ճիշտ պատմական հիշողության պահպանման առումով քաղաքական, շարունակող դարբական, քարոշչական մեր պայքարի կոնտեքստում, ինչպես նաև բազմաթիվ մարդկային ազգ Մկրտքի արժեքը ավելի է բարձրանում այն պատճառով, որ հերինակը ականատես է այդ իրադարձությունների։ Հրապարակախոս Վահրամ Աթանիսյանը ներկա չէր շնորհանդեսին, բայց Նելի Ավակովայի գրքի մասին նրա խոսքը ընթերցվեց։ Սա գիրք է ապագայի մասին։ Այսպես է բնորոշել Վահրամ Աթանիսյանը վեպը՝ «Սթափության կոչ մարդկությանը» նոր ոչրագործություններ թույլ չտալու հրամայականով։ Լսենք ԱՌՊՀ դասախոս Ժենյա Պողոսյանին։ Դպրոցական տարիների ամենասիրելի գրողներից էր Ազյանից էր նաև տարիքային առումով։ Այդ տարիքին հետ աշակերտին հետաքրքրող արկյանք, բոլոր հարցերի պատասխանները փորձում էին գտնել այդ գրքերում։ Մեզ հետ դպրոց ենք տանում ուտում։ Ազյանի այս գիրքը ես ընթերցել եմ նախ հեռացող եզերքը ցավի գիրքեր, հետո այս վերջին գիրքը Անդրեևից հետո կարոտ է, ամբողջ գիրքը ծերից ծեր կարոտ է, արհայրենի Արձանդավայր ու նաեւ ցար։ Տիգինասյան ասում եք գրողը պետք է չափի մեջ լինի ինչ որտեղ դե բնորոշումներում թույլ տվեք ներող եղեք ես մտածում եմ որ գրող ստեղծագործող մարդը չափի մեջ չի կարող լինել պետք է չափից դուրս լինի որ գրող լինի նա պետք է ընդվզի ասի այն ամենը ինչ ինքը չի կարող ասել բայց որպես գրող պարտավոր է ասել եթե գրող ես պետք է քո հոգին բաց լինի Նելի Ավակովան արմատներով Մարտակերտի շրջանի Մաղավոց գյուղից է, ծնվել է Բաքվում։ Դպրոցական տարիներն անցել են Ստեփանակերտում, ուր եւ ավարտել է համար 3 ռուսական դպրոցը։ Հետո Բաքվի Ախունդովի անվան մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը։ Գերմաներեն է դասավանդել Բաքվի տարբեր դպրոցներում։ Շնորհանդեսին մեկտեղված երկու գրքերի հեղինակները Լևոն Ադյանը եւ Նելի Ավակովան տասնամյակներ ապրելով նույն քաղաքում անծանոթ էին իրար։ Տարագրումից հետո են ծանոթացել, մտերմությունը ամրացել է ստեղծագործական համագործակցությամբ։ Հենց Նելի Ավակովայի նախաձեռնությամբ եւ հովանավորությամբ է հրատարակվել Լևոնադյանի Անձրևից հետո ժողովածուն՝ ի նշանավորումը հեղինակի 75-ամյակի։ Այժմ լսենք ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության կրթության եւ գիտության վարչության պետ Ռայա Մուսայելյանին։ Ես ուզում եմ խոսել մի մարդու մասին, որին որքան տեսնում եմ ավելի շատ ծանոթ ինքս մեր ընտանիքը եւ Երջանիկ պատահականությամբ մենք ծանոթացանք Տիկինների ընտանիքի հետ, իմ հյուրական ընտանիքի հետ, եւ մենք դարձանք լավ բարեկամներ ու հարազատներ, եւ այդ հարազատությունը ուղեկցվում է մեզ մոտ, մեր ընտանիքի բոլոր անդամների մոտ առ այսօր։ Առաջին հանդիպման օրերին ես գտա մի ազնիվ հայուհու, գտա մի անաչար խորհրդատուի, գտա մի մեծ իրոք մեծատարով մարդու։ Ճակատագրի բերումով բոլորիս հայտնի դեպքերից հետո Բաքվաբնակ շատ ընտանիքների նման նրանց ընտանիքը նույնպես բռնեց գազքի ճանապարհով հայտնվեց օվկիանոսից այն կողմ, սակայն այն հարազատությունը, այն կապը, այն զգացողությունը, որ կար մեր մեջ, շարունակվում էր գոյատևել։ Եվ հետագայում, երբ ես իմացա, իգին Նելիա Բակվա Գրիգորյանի ստեղծագործելու մասին, նրա դերքերի մասին ճիշտ չզարմացա, որովհետև նրան ճանաչելով, նրա հոգին իմանալով, նրա հայրենասիրությունը, արցախասիրությունը թույլ տվեք ասպես ասելու, այնքան շատ էր նրա հոգը, որ չէր կարող չարտահայտել։ Եվ նրա ստեղծագործություններում կարծում եմ շատերի, ովքեր ծանոթ են կարծիքը, հայտնած կլինեն, որ գրված է կարոտով, կարոտն եմ որ ստուգել է գրելու այդպիսի հաջողված ու հաջողի ստեղծագործություններ։ Գտա ես որպես բանաստեղծ, որպես գրող, որպես ստեղծագործող Մելի Աբակերնային նորից եմ ասում, բայց չզարմացա։ Եվ մի առանձնահատկություն, որ նրա ստեղծագործությունների մեջ կարծում եմ պետք է մատնանշվի, այն է, որ ցավալի օրերի բռնագաղթի մասին իր խոսքերը նա ոչ թե լսածի, ոչ թե իր երևակայության, այլ որպես ականատեսի խոսքն է։ Ինչը նաև գալիս է մեր բոլորիս համոզելու, որ այստեղ կասկածելու ոչինչ չկա։ Ոչինչ ավելացված չէ, ոչինչ պակասեցված չէ, եւ դա է հենց այն մեծագույն արժանիքն այդ ստեղծագործության, որ այսօր մեզ հավաքել է այստեղ եւ կարծում եմ այն մնային արժեք ունի, հատկապես եկող մեր երջանիկ ծնունդների համար։ Կարծում եմ դերևս մենք կհանդիպենք հերթական շատ ստեղծագործությունների եւ կհիանանք, կհպարտանանք հեղինակով, որը ապրելով օտարաշուրջ, այսպես ասեն շրջապատում կարողացել է մնալ որպես հայ, առավել եւս որպես արցախցի։ no Հանդեսին ելույթ ունեցան բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Զինայդա Բալայանը, լրագրող Վանիկ Նովիկով ուրիշներ Նելի Ավակովան շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության համար։ Նրա խոսքով համարյա 2 տասնամյակ աշխատել է Ղարաբաղ ցավ եւ հիշողություն գրքի ամբողջացման վրա։ Լևոն Ադյանի հորդորով նվազեցրել է վավերագրությանը խառնված գեղարվեստականությունը, ձգտելով ստեղծել Բաքվում տեղի ունեցած ցեղասպանության առավել ճշգրիտ ճշգրիտ պատկերը իր ընտանիքի ոդիսականի, հարազատներին, բարեկամներին, ծանոթներին պատոհասած ողբերգությունների նկարագրությամբ։ Այսօր հերավոր Լոս Անջելեսում ապրող հայուհին իր ստեղծագործությամբ դարձել է արթարության չլռող ձայն, հազար տարում մարդակերից մարդասպան դարձած մարդուն բրկելու հայի անկորնչելի հավատով։ Ցավոք Լևոն Ադյանը ընտանիքին հանկարծահաս դժբախտության պատճառով չկարողացավ ներկա գտնվել շնորհանդեսին։ Մի քանի տարի առաջ լույս է տեսել նրա հերրացող եզերք վեպը, որը ականատեսի վկայությունն է անցյալ դարավերջի Բաքվի հայությանը պատոհասած եղերնի մասին։ Այդ ամենից հետո գրողը առավել կապվել է իր հայրենիքին, իր անցյալին, նրանց իր համար ապաստան ու հոգևոր նեցուկ կարգելով։ Այնտեղ ինքը անպարտ է, անխորցելի։ Իր սիրելիներով բնակեցված աշխարից է սկսվում գալիքի մեկնակետը։ Հերվից նայողը ինձ չի հասկանա։ Իմ սիրտը հերու լեռներում է միշտ, այնտեղ է հոգից, ու ես կարոտից գիշեր ու ցերեկ այրվում եմ անցուղ։ Դարձիր արմատներիդ, որտեղից գալիս եւ ուր ես գնում։ Լևոն Ադյանի տողերն են եւ այսօր հայրենիքից հեռու Սանկտ Պետերբուրգում ապրող արձակագրի հայացքի հանգրվանը հենց այդ աշխարհն է, որը իրական կերպարներով միաժամանակ անգո է հանց կյանքը իրականի ու անիրականի սահմանագծում։ Ասել է թե կրկին գրողի համար ասելիք կա, կրկին այդ սահմանագիծը տարածք ու ժամանակ է իր տողի համար, որ շարունակվի սիրո խոստովանությունը հայրենի գյուղին, ծնողներին, իրեն իրենց բակի թթենուն, ու այդ ամենը խաղաղություն կբերի իր ցաված հոգուն նոր ծիլ ու ծաղիկ բարգևող բարի անձրևի նման։ ավարտվեց բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը